Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. <laughs> É Ó, oh, é o bicho, hein? Oh, na, oh, na, A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar na na na, Oh, na, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar na, Vai, oh, na, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar. Te chamava de gostosa, era mordida sem parar. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá. Caramba, ZK, vai. Oh, na, Oh, na Mas minha ex-mina tão querendo dar na na na olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Segurou? Oi, então solta, bate, dá seca. Então só, não vá. E aí, seca, solta a batida aí. Na na na a maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar na dar na Ô na olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar. Te chamava de gostosa, era mordida sem parar. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá. Caramba, CK, vai! Oh, na, oh, na. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar. na, oh, na. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Então solta, bate, dá seca. Então solta, não vai. E aí, seca, solta a batida